Ewu de gyede bi a egye ne wi na mene mu nsuo ɛni miiti nom ɛbɛte akɔ yɛte kɔ ana ho ntɔɔ ɛno yɛ first aid mpaakyɛw ɛna ɛwoɔ ɛyɛ ma obi a wɔnyɛ ase papaapa vegetables ahama ahama ɛyɛ ma paa ahama bi ne kontomire ɛɛ alefie ne asefoɔ nom ɛyɛ ma wo ɛna ɛwɔ fruit nuaba bi ne ankaa ne asefoɔ abɔ bɛrɛ ne asefoɔ wodi ɛboa paa obi a Nkyehyeɛ wɔ so na aduane a ɛwɔ sɛ wɔte ne deɛ so wɔte ne deɛ so ɛbɛboa wo ne asoma no wɔ so na wanyɛ bi koraa na nneɛma mi kɛkɛ wote so a ɛnti ɛnhaw dendene koraa ebi ne nkyene te wo nkyene a wodie so mepakyɛw sɛ wonom nsa a ɛyɛ dene a te so koraa abanammerɛfo kosua Tiribiaso, Milk di tiribiaso. Ɛyɛ granot family. Ɛyɛ ɛyɛ granot family ɛyɛ nkateɛ no ne n'abusua no nyinara mesrɛ wo sɛ ne nyinaa yɛ so so wotumi yɛ wei a ɛbɛboa wo a asoma no ɛnkɔ so ɛnha wo bebree ne sɛ asoma no wɔ so na nneɛma wɔ sɛ ɔtwe wo ho afiri ho a ɛbɛboa wo no so ni so antwe wo ho afiri ho na ɔtwe wo kɔn kɛse a berɛ bi asoma bɛha wo a bɛtumi akum mpo sɛ biribi sɛ baabi efuturo wɔ mfuturo twe ho firi efuturo ho twe ho firi ɛɛ eh, eh, pefum na nneɛma a yɛde gugu yɛn ho ma no yɛ ɛɛ eh, e ehunu nam mu yɛ ehwam no epa akyɛ ɔtwe ho firi ne nyinaa ho ɛyɛ ɔyɛ agwa àwọn biribi sɛ obi ekyi bayerɛ na wɔkye wɔ kɔ àwọn a wɔde ekyiɛ no nkoto bi a nkogyina gyina ho ɛma ntutuo bi ntum fa so.